а гарбата гарачая, даўкая, для кою ад даўніх турбот, для ног задаволена каўкая, мурлаты дагледжаны кот. Ва ўзмрок жоўтай лямпы расквечаны, сумуе герань на акне, жыві як умееш, і ўвечары ніколі не згадвай мяне.